infanoi lernos pri climat changio. Antau iom da tempo, populara politikisto en Italuio esprimis sian ideon che climat changioi ocasantai en nia mondo estas fantasiajo. Same ciel li, multae aliei homoi contestas che la viv stilo de homoi damagias la naturon cae varmigas nian planeton la fresha in formo de New York Times la itala ministro pri educado decidis reagi li assertis che la mensita skeptica politikisto bezonas edukicion ka por eviti tia en aserto en itala publica il lerneio postulos che ciu grada il lernantoi plenumu regulain studoin pri klimata i cae dauri pova evoluo. Tiu ci decido metos Italuion en pioniran locon relate educadon en la mondo. La instruoi pri climato estos parto de civitana educado, sed implicigios en diversain aliaen lernobiectoin. Oni nun detale preparas amplexan stud cadron relate tiun temon, cae oni planas treini instruistoin por tio. Por infanoi ses gis dec unu iarae, oni programas racontoen el diversae culturoi por instrui connectigion cun la naturo. Mes gradae lernantoi ricevos pli technicaen informoin, cae universitatanoi devos profunde esplori la agendon do mil tridec de unuiginta in por dauri pova evoluo. La ministro declaris, oni devas educi infanoen relate citiun plei gravan defion cion la homaro iam al frontis. Ne devas garantii tion anta ol shanjo en la registaro endangerigos la proceson. Compreneble ne temas simple pri transdono de respondezzo pri la destino de la tero al la novae generazioi. Anca ne temas pri nura geografia studo. Faculoi enfasas che oni devas tui, urge, prioritate fari decidoin por protecti la naturon cae restarigi equilibron de la climato. Interalie, necessas plialtigi altigi impostoin ie varoi quiui minazas la naturon, kiel plastajoi. Ancora multae sectoroi de la Itala sozio timas che troa enfaso ie natur protecto eble damagios la economion. Exemple, se severae legei postuloi estigos a da maldungoi fare de grandai entreprenoi. La sequa defio do estos, protecti la naturon, sed ancau la economion. Fakte, ne nur lerneianoi devus ricevi trafain informoin pri la agendo 2030 de UNO. Tio concernas nin cioin. Gi esas documento el la iaro 2015 subscribita de plei multae statoi membroi, cae consistas el dec sep celoi cae cent ses decnau sub celoi, cioin one devos plenumi gis la iaro du mil tridec. Ien la quar unuae celoi. 1. Estingi mal ricetson en ciui giai formoi cie. Du estingi malsaton, atingi nutrosecuretson cae plibonigon de nutrado, cae estigi dauri povan agroculturon. 3. Garantii sanan vivon cae bon farton por ciui homoi en ciu agio. 4. Garantii includan cae egaletsan bon kvalitan educadon cae estigi opportunoen por plua lernado laulonge de la vivo por ciui homoi.